Okay. So before giving Dhamma talk, we will pay homage to the Buddha by reciting in the Modasa three times. Trước khi bắt đầu pháp thoại, chúng ta sẽ niệm Phật ba lần bằng cách đọc Nam Mô Tassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Okay, so we are talking about five controlling faculties. Hôm trước chúng dạ. ta đang nói dở dàng về năm quyền, năm cái yếu tố để kiểm soát tâm. We are about to finish about that. We are reaching mindfulness. How to increase mindfulness. Ừ. Và chúng ta gần xong cái phần đó rồi, đã đến cái phần mà à, niệm tức là làm sao để phát triển được niệm so now we are talking about uh, sati sampajanya uh, mindfulness and wisdom so remembrance and understanding hmm. và bây giờ chúng ta sẽ nói về à, sati sampajanya tức là uh, niệm và sự hiểu biết À, tức là sự hay biết rõ ràng. So there are four kinds of uh, mindfulness and wisdom. So satika sampajanya. What whatever you will do, uh, whatever you are doing, need to know. Number one, satika sampajanya, beneficial or not. Number two, suitable or not. Number three, uh, together with you should do together with meditation object. Number four, uh, non-delusion. Mm. Và có bốn loại niệm đi kèm với sự hiểu biết à, hay là trí tuệ biết rõ. À, thứ nhất đó là um, sat thaska Sampachanya tức là hiểu biết về lợi ích. Thứ hai là Sapacha Sampachanya tức là hiểu biết về sự thích hợp. À, thứ ba là Gochara Sampachanya tức là ừ, sự hiểu biết kết hợp với kinh niệm tức là ghi nhớ đối tượng thiền của mình và thứ tư là Amoha Sampachanya tức là vô si So we are reaching number four, asamoha samjanya, non delusion. Và chúng ta sẽ nói về amoha sampajanya tức là không có cái sự mê mờ mù mờ ở đây. So this one can only be practiced uh, for those uh, who are doing vipassana or who has done uh, who have done vipassana và cái niệm này hay à, đi cùng với cái sự hiểu biết này chỉ có thể được thực hành bởi những hành giả đang hành vipassana hoặc là đã hành xong vipassana. So I may tell you about the vipassana a little bit hmm. in brief. Ngài sẽ nói vắn tắt với mọi người về cái tuệ Vipassana này một chút. If we want to practice Vipassana as a systematic way, we may practice first. Number one, Rupa, uh, discerning in Rupa. Nếu chúng ta muốn thực hành Vipassana thiền minh sát một cách có hệ thống thì đầu tiên chúng ta phải phân tích sắc pháp. Discerning physical body. So what what kind of rupa we have? How much? Hmm. Và chúng ta phải phân tích cái thân thể, cơ thể vật lý của chúng ta có bao nhiêu loại sắc. Because uh, some people may think uh, body is me or the soul is in the body they think hmm. bởi vì một số người ta sẽ sẽ nghĩ rằng là cái cơ thể này chính là tôi và trong cơ thể này có cái linh hồn tự ngã của tôi so this is me you may say like that là đây là <laughs> tôi nè quý vị có thể nghĩ như vậy hiểu như vậy cho là như vậy So sometimes uh, uh, what is me, what is mine, like that we we occupy something me or something mine. Và chúng ta thỉnh thoảng uh, khởi lên những cái tư duy uh, về cái sự về về cái tôi này hay về cái của tôi uh, a wrong view, if we think uh, deeply so it may not have và đây chính là tà kiến nếu mà chúng ta suy xét một cách sâu sắc thì cái tôi này nó không có không tồn tại so just a view and uh, just a saying no reality và đây chỉ là một cái loại tri kiến một cái sự uh, hiểu biết và nói năng như vậy thôi chứ trên thực chất bản chất nó không có in the body we said uh, this is my head so if so head is mine me is uh, another head <laughs> à, như vậy nếu mà chúng ta nói rằng cái thân thể này là của tôi thì đây là cái đầu của tôi à, thân thể này là tôi đây là cái đầu của tôi như vậy cái đầu là của tôi vậy tôi chính là cái phần dưới của cái đầu phải không But the next time you may say, oh, this is my hand, like that. So hand is not me, it is mine. <laughs> Và lần khác chúng ta lại nói, ô, oh, đây là tay của tôi. Như vậy, cái tay nó là của tôi, nó không phải là tôi. Or rather, you may say, this is my leg, or my, my, my body, or uh, my chest, my abdomen. So, uh, if so, where is me? <laughs> và lần sau nữa chúng ta lại nói ô đây là chân của tôi đây là cơ thể tôi đây là ngực tôi đây là bụng tôi như vậy những cái đó nó là của tôi vậy cái tôi nó ở đâu so sometimes even may say Oh my God. Thỉnh, thỉnh thoảng quý vị là nói Oh my God tức là lạy Chúa tôi. Oh, oh my God or oh God to me. <laughs> so, okay, people some may may think uh, uh, soul is in the body like that vậy một số người cho rằng có một cái linh hồn ở trong cái cơ thể này. So uh, because of this uh, we have to discern what kind of materiality we have. Bởi vì lý do đó mà chúng ta phải phân tích những cái vật chất là tức là sắc pháp ờ, mà chúng ta có. So uh, something I may able to say So like that, uh, when we see, we say, I see, something like that. So what is the materiality? Uh, so in the eye, there is a kind of materiality we call eye translucency. So it is being impinged by color form, visible object. So eye translucency we have to reflect as a I translucency, not me, not mine. Và có một số điều thầy có thể giải thích ừ, vắn tắt như sau. Ví dụ như khi chúng ta nhìn thấy cảnh vật thì chúng ta nói rằng tôi thấy. Như vậy cái gì thấy? Thì ở trong cái sắc gì nó thấy, tức là vật chất gì thấy. Thì trong con mắt của chúng ta nó có một cái nhóm vật chất gọi là sắc thần kinh nhãn là nhóm này là nhóm tịnh sắc và cái nhóm tịnh sắc này tức là sắc trong suốt của thần kinh nhãn này nó có khả năng được ừ, à, gọi là tương tác với cái màu sắc và ánh sáng cảnh vật và do vậy nó xảy ra cái cái sự thấy tức là nhãn thức khởi lên thì à, như vậy chúng ta có thể nói rằng là à, cái sắc thần kinh nhãn nó thấy So something embedding into the eye is uh, just a column form. So we see our body, so our column form. So column form, let's say column form, we call a visible object. So should not reflect. This is me, mine, my soul. Và như vậy, khi mà cái những cái màu sắc và hình dáng của sự vật nó đặt vào trong cái nhãn tịnh sắc này thì à, nó khởi lên cái sự thấy và những cái màu sắc và hình dáng này nó là cái đối tượng hoặc là gọi là cảnh sắc của cái nhãn tình sắc như vậy chúng ta không nói cái sự thấy của mình đây là tôi đây là của tôi hay là đây là linh hồn tôi so about the seeing, we have a two materiality. Uh, so one is a base, the other is a, a something impinging. Như vậy trong cái sự thấy này nó có hai cái loại vật chất hay là hai loại sắc để mà diễn ra được cái sự thấy. Thứ nhất đó là căn, tức là nhãn tịnh sắc. Và thứ hai là trần, tức là đối tượng của nhãn tịnh sắc là những cái cảnh vật hay là hình dáng màu sắc bên ngoài. I may explain later uh, in detail. So now, uh, as a conclusion, uh, I may say, number one is uh, discerning materiality, physical body. À, về những cái chi tiết thì thầy sau này có dịp thì sẽ giải thích thêm à, nhưng mà nói ngắn gọn ở đây khi mà hành vi vipassana đầu tiên chúng ta phải phân tích được sắc tức là vật chất Num number two is a discerning mentality uh, men mental body mental state mm. à, cái mà chúng ta cần phải phân tích thứ hai đó là cái tâm thức à, tức là những cái thuộc về sự hay biết thuộc về um, các cái nhóm mà tâm và tâm sở because uh, some people think uh, I have a thought I'm thinking because of this, uh, I have. So they think uh, uh, soul or self is in the mentality. Và bởi vì một số người nói rằng à, tôi có suy nghĩ, tôi đang suy nghĩ, bởi vậy cho nên à, có cái linh hồn ở trong cái cái tâm thức của tôi. So after that, essay number three, uh, have to discern cause and effect or the causes of uh, physical body and mental body. Và sau đó cái thứ ba là chúng ta phải phân tích nhân và quả nhân và quả của cái gì của cái tiến trình thân và tâm này. Number four, by seeing arising and perishing of materiality, mentality, and the cause and effect need to reflect nature, impermanence, dukkha, suffering, anatta, non-self. Sau khi đã nhìn thấy thân và tâm ở cái dạng cùng tột và bằng cách nhìn thấy cái sự sanh và diệt liên tục của nó chúng ta phải quán chiếu cái sự thật bản chất của nó là vô thường khổ và vô ngã So uh, there are four parts to practice vipassana. Vậy có bốn phần để thực hành thiền vipassana. Whatever you are doing, so you should uh, you should understand uh, according to vipassana. Như vậy bất cứ bạn làm cái gì thì bạn cũng phải hiểu dựa trên cái tiêu chí của thiền vipassana này. So let's say about the seeing because uh, sometimes we say, I see, or I'm seeing with my eye, like that. À, chúng ta hãy nói ví dụ như về cái sự thấy đi. À, thường chúng ta nói là tôi đang nhìn thấy bằng cái con mắt của tôi. It is a delusion according to Vipassana view. Và đây là một cái loại vô minh hay là suy mê à, theo cái nhìn của thiền vipassana. So when we see something, something we are seeing is uh, just a column form. Khi chúng ta thấy impinging our eye is uh, just a column form. À, khi chúng ta nhìn thấy cái gì đó thì cái đối tượng mà chúng ta nhìn thấy được thì đó chỉ là màu sắc và hình dáng và những cái màu sắc hình dáng này nó đập vào um, đập vào mắt chúng ta so now you may see the picture so just to column form <laughs> nếu như mọi người đang nhìn thấy cái hình ảnh à, này thì đó chỉ là uh, là màu sắc và hình dáng so column form we need to reflect as a column form we call a rupa or vana, like that, visible object. um và khi chúng ta nhìn thấy như vậy thì chúng ta cần phải quán chiếu à, à, đây là màu sắc, hình dáng hay là sắc hay là cảnh sắc. So uh, it is impermanence, uh, so suffering and non-self. Now you are seeing your form, in after one year is uh, not much uh, expensive. So it is in New phone will come again. This one, what happened, I don't know. Mm. <laughs> Và uh, những gì chúng ta thấy thì nó vô thường, khổ và vô ngã. Giống như khi quý quý vị đang nhìn cái điện thoại của mình thì nó là vô thường vì sao vì một năm nữa nó không có còn giá trị bao nhiêu hết rồi lúc đó cái điện thoại mới sẽ đến thì chuyện gì xảy ra tôi không biết it is also suffering many problem so uh, update or something like that what, what you should do or so it is a suffering mm. và khi mà có rồi thì chúng ta cũng phải khổ với nó rồi chúng ta cần phải update nâng cấp hay là mình phải là sử dụng à, học hỏi sử dụng vân vân à, cái đó cũng là một loại khổ so it is a non self not no you no you are properties <laughs> à, không đó là vô ngã nó không phải là của cải tài sản của quý vị so no mine not mind means itself. If it's something is mind, not connected to any others, so no one can disturb, but everything uh, can be disturbed by others. So thief may steal, uh, you may drop down, uh, break. So not following your desire, something connected to all because of this it is not mine mm. và vô ngã không phải của tôi à, nếu cái gì là của tôi của ta thật sự thì nó không có cái sự liên hệ với những cái khác nhưng mà tất cả những cái này nó đều có cái sự liên hệ với những cái khác có nghĩa là nó có thể bị những cái khác làm cho uh, hư hoại bị ăn cắp ăn trộm bị phá hỏng bị hư hoại bị mất bị rớt vân vân thì nếu mà nó có sự liên hệ đến với những cái khác và làm biến đổi thì nó không thể được nói là của ta hay của tôi được. So what is the cause of a visible object? Let's say you are full. So because of outside things, according to Vipassana view, the cause of that is temperature. So if you put it in, into the fire, it will be burned. Uh, so it is a temperature bound materiality uh, according to vipassana. So um, near cause is a temperature bound, but uh, the far cause because of your karma. So you have done some kind of karma to get those things. Not everyone have. So uh, karma originated uh, temperature materiality. Uh, so uh, you may want to say some other concepts, but uh, for the discerning vipassana, uh, it may be enough uh, because this is the Buddha te teach. May not teach and, any concepts. So that the Buddha teach, his teaching is just to get liberation. Although the Buddha teach many, and the Buddha know many, will not teach all. Uh, if something is not useful, will not teach. Hmm. Và cái nhân của cái đối tượng cảnh sắc mà mình có thể thấy đó là gì? Đó là nhân gần của nó là cái sắc thời tiết. Nó tức là vật chất nó tạo ra bởi sắc thời tiết và à, à, ví dụ như cái điện thoại của các quý vị đi thì nó à, nó là những cái tổng hợp sách trong đó có sách thời tiết à, và nếu mà mình bỏ vô lửa thì nó sẽ bị cháy và đó là cái nhìn của vipassana và nếu mà có một cái uh, nguyên nhân sâu xa hơn đó là cái nghiệp của mỗi người uh, của bạn um, tại sao mà chúng ta có được cái phone hay là chúng ta có thể nhìn thấy cái điện thoại này mà người khác không nhìn thấy thì nó có liên quan đến cái nghiệp trong quá khứ của chúng ta một cái nghiệp thiện nào đó nên nhìn cái, có cái đối tượng khả ý khả ái về con mắt có thể sinh khởi và đối với cái thiền vipassana hai cái nguyên nhân này là đủ để mà à, quán chiếu à, và có những cái nguyên nhân khác nữa nhưng mà trong giáo pháp của đức phật đức phật không dạy nhiều đức phật chỉ dạy như vậy thôi đủ để um, quán chiếu để giải thoát thôi còn đức phật biết tất cả biết rất là nhiều nhưng mà ngài không dạy những cái điều mà không hữu ích đến sự giải thoát so it is uh, what we are seeing như vậy đó là những gì chúng ta thấy đang thấy with which we are seeing or which we are seeing with. So uh, with the iron translucency, iron translucency, which we have. So like a camera, always a taking picture, always a taking color form. No more than that. Như vậy chúng ta đang thấy bằng cái gì và chúng ta đang thấy những cái gì? Giống như cái camera thì nó có cái chức năng là ghi nhận hình ảnh và à, màu sắc như vậy thôi, không hơn. So eye translucency you should discern. I say eye translucency. It is not me, not mine, not my soul. Và như vậy đối với nhãn tịnh sắc là cái nhóm vật chất mà trong con mắt có cái chức năng ghi nhận ánh sáng và màu sắc này chúng ta cần phải được quán chiếu phải được nhìn thấy phân tích như là không phải là tôi không phải của tôi không phải bản ngã tôi so no me is a, it is not like an owner or it is not like a manager which can manage to see not like that. Because if there is no light, it cannot see. Because of this, it is not manager, <laughs> not me. Ừ, không phải tôi đây có nghĩa rằng không không có một cái chủ sở hữu không có một cái kẻ sắp xếp đứng sắp xếp cái sự thấy này được bởi vì sao nếu không có ánh sáng thì sự thấy này không xảy ra so also not mine. So not mine means if, if it is mine, must follow my desire, but will not follow, only dependent on causes. For example, if I, I eat the wrong food, it may have a problem. In the same way, staying under the bad weather, so it may have a problem. So it is connected to some other causes not just connected to us. Và không phải của tôi, không phải của tôi có nghĩa rằng nó không có thể theo ý muốn của tôi, một tôi nào đó được. Nếu mà của tôi thật sự thì nó phải đi theo cái ước muốn của mình hay là của một cái người chủ đó. Nhưng mà nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố để có thể phát sinh lên sự thấy này. Ví dụ như nếu mà à, tôi ăn một cái loại thực phẩm không thích hợp thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái thấy này và nếu chúng nếu tôi ở trong một cái hoàn cảnh thời tiết không phù hợp thì cũng ảnh hưởng tới cái thấy này và rất là nhiều những cái nguyên nhân khác nữa ảnh hưởng đến cái sự thấy này. So if we find the cause, what is the cause of this eye translucency? As a main cause, uh, our karma. So karma uh, originated from craving, which we want to see. For example, something's very good to see. If so, oh, this is a good to see. Uh, maybe flowers. Uh, we offer uh, to the Buddha, like that. So offering into the flower to the Buddha is your karma. So why you offer? Oh, good to see. This is good to see. <laughs> so it is a kind of craving. So you just uh, for seeing, you think good, so you offer to the Buddha. So karma created, uh, originated from craving. So uh, originated from craving, which uh, you want to see. So that karma will produce eye translucency because without ion translucency, you will not see. So when producing ion translucency, We have a beautiful things in your life to see. So because of this, uh, the cause of uh, that ion translucency is uh, gamma originated from craving, which you want to see. So it's the only, but they only mentioned in this life, not connected with past life, gamma. Uh, it causes uh, uh, can be can be somewhere in the past. Past Usually life. In the past life. Yes, Monday. Ừ. Và nếu chúng ta phân tích xa hơn về cái tìm cái nguyên nhân mà tạo ra cái sắc thần kinh mắt này hay là nhãn tịnh sắc này thì sẽ tìm thấy nó được xuất hiện bởi à, nghiệp nghiệp tạo ra khởi phát lên và cái, cái nghiệp này nó bắt nguồn từ cái tham ái cái ước muốn thấy những cái gì đẹp đẽ muốn thấy muốn nhìn thấy à, cho nên cái nghiệp đó mình đã làm một cái gì đó trong quá khứ và cái nghiệp tốt đó hay cái nghiệp xấu đó nó tạo ra cái nhãn tình sắc trong đời này ví dụ như chúng ta ước muốn um, cúng dường hoa lên đức phật chúng ta nhìn thấy hoa ô đẹp quá đây là đối tượng À, tốt đẹp để nhìn thấy à, và chúng ta muốn cúng Phật chúng ta trang trí à, cúng lên Phật và chúng ta hoan hỷ à, thích thú với cái cái vẻ đẹp đó thì trong đó đó trong cái nghiệp đó nó có nó bắt nguồn từ cái sự tham ái tham ái muốn thấy cái cảnh đẹp và cái nghiệp này khi trao quả nó sẽ tạo ra cái nhãn tịnh sắc à, tức là sắc thần kinh mắt của đời này và nó có thể nhìn thấy những đối tượng đẹp đẽ vì đó là nó bắt nguồn từ cái tham ái trong quá khứ that ein translucency also impermanent <laughs> và cái Because... nhãn tịnh nhãn uh. tịnh à. sắc hay là sắc thần kinh mắt này nó cũng vô thường no my my I have to have to help with the extra power glasses not like before young time à, ví dụ như con mắt của thầy đây bây giờ cũng phải cần cái sự trợ giúp của cái kính để cho nó nhìn thấy một cách nên khỏe khoắn hơn không phải như là con mắt lúc mà còn trẻ còn nhỏ also suffering it is a suffering we ừ. should reflect và mọi người cũng nên quán chiếu rằng đó là khổ nó cũng khổ. so Now we have to take care a lot about the eye, have to wash. Sometimes the dirty things are coming out, have to wash quickly. Hmm. Và chúng ta cũng, cũng phải chăm sóc con mắt này rất là nhiều. À, thỉnh thoảng khi nào mà cái bụi dơ gì vô thì cũng phải rửa ngay lập tức. So many kinds of disease until now under study. So even Eindauer der Neue finished uh, vào the eye disease. Và rất là nhiều cái bệnh hoạn liên quan đến con mắt cho đến ngày nay và còn rất nhiều căn bệnh nữa vẫn đang được nghiên cứu bởi những cái bác sĩ nhà khoa học và cũng chưa tìm ra phương thuốc chữa. So is it is it a beautiful or lovely eye or suffering eye? Nó là con mắt đáng yêu, xinh đẹp tốt đẹp hay là con mắt uh, bất tịnh? À, đau so, khổ. Yeah, it is a known self We cannot manage. We not follow. It will not follow our desire. Vâng, nó là vô ngã bởi vì chúng ta không thể điều khiển kiểm soát nó được nó sẽ không theo ước muốn của chúng ta. It is a stranger to reflect. The Buddha said, the Parado, as a stranger, as a others. Uh, you, so if it is others, you cannot say what you should do, what you should not do, like that. So in the same way, we cannot say our I, uh, we cannot manage. So because of this, it is others. If we can manage, please, beautiful I, uh, powerful I, not poor I. <laughs> Và chúng ta cần phải quán chiếu nó như là một kẻ lạ Ờ, Đức Phật dạy như vậy bởi vì sao nếu mà à, nó là kẻ lạ thì chúng ta sẽ không có bảo cái kẻ lạ đó à, nên làm điều này hay là không nên làm điều này đối với người lạ mình đâu thể nói với họ như vậy được cũng vậy con mắt của chúng ta nó không thật là của chúng ta bởi vì chúng ta không thể bảo nó là đừng có bệnh hay là hãy trở thành mắt đẹp hãy trở thành mắt sáng theo cái ước muốn của mình nhưng mà chúng ta không thể điều khiển được. So what we see is a visit Kalan form with which we are seeing is a translucency. Như vậy, những gì chúng ta thấy là màu sắc và hình dáng và những gì có thể thấy là chính là nhãn tình sắc hay là sắc thần tinh mắt. Next one is what is seeing? What is seeing? So unconsciousness. <coughs> so unconsciousness is a consciousness dependent on I. It is mentality. Whenever the visible object and translucent, translucency impinge each other, so mentality is coming out. So if you want to know that you're trying to meet color and translucency, so in that place you're trying to check with the vipassana mind. So unconsciousness will arise. After arising, it occurs. Uh, so it is also just unconsciousness, not me, not mine, not my soul. In another way, it is a nature dukkha anatta. Và như vậy thầy đang nói về hai à, về cái cái bị thấy và cái à, có thể thấy tức là nhãn tịnh sắc và cái đối tượng đó là cảnh sắc ở bên ngoài hai cái này nó thuộc về vật chất hay là sắc pháp như vậy cái thấy cái sự thấy đó là gì cái sự thấy đó là chính là nhãn thức và cái nhãn thức này nó thuộc về tâm nó không phải là vật chất à, và khi nào thì cái nhãn thức này khởi lên khi có hai cái nhãn tình sắc và cái cảnh sắc tức là màu sắc và hình dáng chạm với nhau gặp nhau à, thì nó sinh khởi lên cái nhãn thức này và cái nhãn thức này là cái sự thấy này nó thuộc về tâm và ừ, khi mà bạn hành vipassana bạn muốn kiểm cái điều này thì bạn sẽ dùng cái nhãn tịnh sắc và cái cảnh sắc bên ngoài cho nó đập vào nhau hay là chạm nhau thì tiếp xúc với nhau thì nó sẽ phát sinh cái nhãn thức này và mình thấy ngay vừa khi nó phát sinh nó liền diệt đi như vậy nó thì cũng rất là vô thường sanh diệt liên tục và như vậy nó khổ và vô ngã hay nói một cách khác nó không phải là tôi không phải của tôi và không phải linh hồn hay bản ngã tôi so what are the causes of seeing or unconsciousness so must you have eye translucency must you have a visible object must you have a light must have attention, like you are using eye, not using ear or nose, not using tongue. So attention. So there are four courses. If one of the four, four fail to have, so you will not see. So no one can manage to see. If these four are completed, no one can stop. uh, not to see. So these are cosets. Và nếu chúng ta uh, nghiên cứu về cái nguyên nhân để phát sinh lên cái sự lấy này thì sẽ thấy có bốn. Thứ nhất đó là nhãn tịnh sắc, hình sắc thần kinh mắt. Thứ hai là cảnh vật, tức là màu sắc và hình dáng. Thứ ba là ánh sáng. Thứ tư và tác ý hay chủ ý hướng đến cái cái cái sự thấy tức là lúc đó mình không có hướng không có chủ ý hay tác ý dùng tay hay dùng lưỡi hay dùng mũi ừ. mà tác ý thì bốn cái yếu tố này khi mà nó đầy đủ thì cái sự thấy này hay là cái à, nhãn thức này sinh khởi không ai có thể nào cản trở được và nếu thiếu một trong bốn cái nguyên nhân này thì nó không thể nào phát sinh lên được cái nhãn thức cũng không ai có thể làm cho khác được so because it is an impermanence if something is good to see you have to take a photo or video like that because you cannot hold long time hmm. và bởi vì nó vô thường à, nó sinh diệt liên tục cho nên nếu mà có cái gì đó cái đối tượng gì đó xinh đẹp hay đáng để nhìn ngắm thì bạn phải à, chụp hình hay là quay phim bởi vì bạn không thể giữ lâu được cái cái thấy đó. So let's say if you understand in this way about you are seeing, it is called non-delusion. Whenever you see, you need to remember to know in this way and uh, you need to understand. It is called sati sampajanya. Mindfulness and uh, understanding, or remembrance and uh, understanding. Và như vậy, nếu mà bạn hiểu theo cái cách này à, thì lúc đó tâm bạn sẽ là cái tâm vô si. À, và nó được gọi là sati sampachanya tức là uh, hiểu niệm niệm đi kèm với hiểu biết một cách đầy đủ và không có bị mê mờ và cái hiểu này là theo cái hiểu của vipassana so if we understand it in this way uh, so it is a non delusion so you may not say i see or my eye, like that. So uh, in reality, about the seeing, only these three, visible object, eye translucency, uh, eye consciousness, only these three in reality. But by seeing like a, uh, your phone or computer, sometimes you may think, this is a band or this is a computer or phone. So this is a you are thinking. You add you are thinking and you are perception. In reality, something you see is a color and form with the eye translucency. At that time, eye consciousness arises. Và như vậy, um, đây là chánh niệm tỉnh giác theo cái thấy của Vipassana. Nếu mà mình hiểu như vậy thì mình uh, đang hiểu một cách đúng đắn không bị vô minh che đậy à, và mình sẽ không nói rằng tôi thấy hay là con mắt của tôi mà trên sự thật cùng tột à, nó chỉ có ba thứ đó là nhãn tình sắc cảnh vật và nhãn thức sinh khởi nếu mà mình luôn hiểu bất cứ khi nào mình thấy cái gì đó thì đây gọi là chánh niệm tỉnh giác à, và nhưng mà thường thì chúng ta hay bị cái thấy của tục đế nó làm cho áp đảo ví dụ như mình nhìn cái điện thoại mình nói ô đây là điện thoại của tôi đây là bàn tê vân vân thì đó là những cái khái niệm về tục đế và nhưng mình không có tiếp cận được cái cái thực tại cùng tột đó so <clears throat> in the same way for the ear so three things the sound object just a sound no meaning With the your ear, you can know. Uh, ear translucency, like a recorder. Whenever sound and ear translucency impinge, so ear consciousness arises, hearing consciousness arises. So only these three, I may not say again, concepts, quite similar. So you must know together with the concepts. À, you also need to reflect these three all are not me not my not my soul và tương tự như thế đối với tai chỉ có ba cái thực tại cùng tột khi cái sự nghe nó xảy ra đó chính là âm thanh và thứ hai là nhĩ tình sắc hay là sắc thần kinh tai cái nhĩ tình sắc này nó giống như là cái đồ ghi âm vậy đó nó bắt âm thanh và cái âm thanh bản chất nó chỉ là âm thanh thôi À, à, và khi mà nhĩ tình sắc này gặp với âm thanh thì nó sẽ làm phát sinh lên sự nghe hay là à, nhĩ thức nhĩ thức và ba cái này thì nó tạo lên cái cái sự nghe và mình à, nên quán chiếu ba cái này ở một cái sự thật cùng tột là không phải tôi không phải của tôi không phải linh hồn bản ngã tôi và cùng với những cái nguyên nhân của nó cũng tương tự như ở cái nguyên nhân à, của mắt nhưng mà thầy không có nói nói về không nói lại. So ear is the same, everyone can hear, but understanding and translating is different. Some people understand the mind sound, some are only Charlie's sound. So it is our perception based on we haven't marked language. Uh, we haven't marked language. But Như vậy âm thanh. Yes. Như vậy âm thanh thì ai cũng nghe được, ai cũng có tai và cùng nghe âm thanh. À, nhưng mà hiểu hay không là tùy người. Ví dụ như một số người có thể hiểu được những gì thầy nói, nhưng một một số người chỉ có hiểu tiếng của cô nói mà thôi. Như vậy cái này nó là hoạt động của tưởng tưởng ổn hay là cái sự nhận thức mà cái tưởng nó đã ghi nhận về ngôn ngữ trước đây nó biết được cái âm thanh này là là có nghĩa gì hay là là à, âm thanh kia có nghĩa gì thì đó là nó thuộc về tưởng thức à, xin lỗi tưởng ổn so something you can connect with the ear is just a sound no more than that như vậy cái mà liên hệ với tâm à, với tai thì chỉ có âm thanh thôi không có gì hơn không có gì ngoài nó If you think a bodily saying, godly saying, it is a your perception. Nếu mà mình nghĩ ô à, lời à, này đáng nói, điều kia không nên nói vân vân thì nó là thuộc về tưởng, về cái sự nhận thức. So one time one Brahmin said to the Buddha badly, like uh, abusing. So badly saying, the Buddha said, so I don't take you are saying. Có lần một bà Nam Môn nọ đã mắng chửi Đức Phật bằng những cái lời lẽ thậm tệ và Đức Phật nói rằng là ta không có nhận lấy những cái lời của ông. Hearing is just a hearing sound is impinging into the ear translucency. In reality, no more than that. Sự nghe nó chỉ là sự nghe, nó chỉ là âm thanh đặt vô nhĩ tỉnh thức và phát sinh lên. Chứ lỗi nhĩ, nhĩ tỉnh sắc và tức là sắc thần kinh tai và làm phát sinh lên sự hay biết của của về âm thanh và sự nghe. In, in the same way for the nose, there are three things. Nose translucency, we have uh, smell, uh, nose consciousness, smelling consciousness. Tương tự như thế, ở mũi chúng ta có tỷ tịnh sắc hay là sắc thần kinh mũi, mùi và và tỷ thức tức là cái sự nhận biết của mũi. Sự hay biết. For the eating, for the tongue, taste, tongue translucency, time consciousness, which is knowing the taste. À, tương tự như vậy ở lưỡi có thiệt tịnh sắc tức là sắc thần kinh lưỡi à, vị các cái vị và cái ừ, thiệt thức tức là cái sự hay biết của cái lưỡi. No, Viet, no Vietnamese for uh, no Myanmar's only food and reality, just the taste trên trên sự thật cùng tột nó không có phở Việt Nam hay là không có thức ăn dầu của Myanmar gì cả mà nó chỉ có ba thứ đó. So in the same way with the body, so touching tangible object. So as the elements, uh, only three, uh, like a hard and soft, cold and heat, uh, pressure, like a wind. So this is three we can touch, no more than that, more than that. Uh, this is my son or my children or something not like that. Uh, just a tangible object which connect with the body. So body side, we have a body translucency and the body consciousness, which knowing the tangible object. tương tự như thế đối với thân thì nó chỉ có những cái đối tượng có thể xúc chạm đó chính là đặc tính cứng đặc tính mềm đặc tính nóng lạnh và đặc tính à, đẩy hỗ trợ của gió lửa và nước uh, lửa và đất không hơn không ngoài ra không hơn và đây là những cái đối tượng của sự xúc chạm nó xúc chạm vào cái gì nó đặt vào cái thân tịnh sắc tức là sắc thần kinh thân ở trên thân và nó sinh khởi lên cái sự hay biết về các cái đối tượng này ở sự thật cùng tột nó chỉ có bấy nhiêu không hơn nó không có ô đây là con tôi đây là con trai tôi con cháu tôi không có điều đó so which we contact with the eye ear nose tongue body is very simple just a visible object, sound, smell, taste, and tangible, only this. But uh, uh, our thinking, our perception can be different, also complicated. Là những gì liên hệ đến thân này rất là đơn giản, chỉ có các cái đối tượng à, có thể thấy được là cảnh sắc, có thể nghe được là cảnh là là là âm thanh có thể hửi được là mùi và có thể nếm được là vị và những cái đối tượng có thể xúc xạ chạm được là sự cứng nhắm nặng sự lạnh nặng lạnh nóng và à, đẩy hỗ trợ mà thôi không hơn đó được tuy nhiên dựa trên những cái này chúng ta tạo ra quá nhiều cái khái niệm và nó trở nên vô cùng phức tạp So next one is a mind door. For the mind though, the objects can be many. <coughs> so can be everything. We call a Dhamma object. Uh, Dhamma objects except the previous five. Uh, heart base, base is heart. So whenever we turn our mind towards something, so object and heart base in Beijing. So at that time, mind arises, consciousness arises. So only three things we may say here. So Dhamma objects, heart base, and uh, consciousness. Và cái tiếp theo đó là cái ý đối tượng của ý môn, ý căn. À, thì cái đối tượng này thì nó rất là nhiều, rất là đa dạng và nó là mọi thứ. Chúng ta có thể gọi đó là pháp trần hay là các pháp à, và nó là trừ năm cái đối tượng của năm cái căn kia và cái căn môn của nó chính là cái sắc ý vật sắc ý vật ở trong trái tim và cái đối tượng của nó là những cái pháp trần thì khi cái pháp trần này và cái sắc ý vật à, sắc thần kinh tim á, chạm nhau thì cái ý thức nó sinh khởi những cái ý nghĩ vân vân sự hiểu biết nó sinh khởi So in this way, we should know, if we know in this way, it is called non-delusion. Và nếu chúng ta biết theo cách này thì thì được gọi là vô si, không mê mờ. So in the same way, how we are walking, how we are sitting, how we are speaking, we need to know. Tương tự như thế, khi chúng ta đi, đứng, ngồi, nói năng, chúng ta cần phải hiểu rõ. If possible, how we are blinking our eye. Nếu có thể, à, chúng ta nháy mắt, chúng ta cũng tránh niệm tỉnh giác được. So, all we should know uh, as a elements. Và chúng ta nên biết tất cả mọi thứ như là những cái nguyên nguyên. So, Rupa only as a rupa we should say mm. sắc chỉ là sắc mình nên biết như thế feeling as a feeling consciousness as a consciousness the other dharma as a dharma à. not to, this me or mine or my soul và sắc chỉ là sắc các cái thọ hay là các cảm giác chỉ là thọ cái tâm chỉ là tâm và các cái pháp trần chỉ là các pháp không phải là ta không phải của ta không phải linh hồn bản ngã ta so it is a saying according to four foundation of mindfulness đây là giải thích theo uh, tứ niệm xứ we may have a uh, different categories uh, different ranking i think À, vâng. chúng ta cũng còn có rất là nhiều cái cách chia, cái cách phân tích khác. For example, if you want to do only two, mentality, materiality. Mentality is inclining object, always inclining, so it is mentality. Uh, materiality is a rupa, always uh, changing, destroying. You can reflect and breathe judgmentality materiality đây hmm. là nói theo tứ niệm xứ là có bốn thân thọ tâm pháp nhưng mà cũng bấy nhiêu đó có thể chia thành à, danh và sắc thôi danh có nghĩa là tâm thì luôn hướng đến đối tượng hay biết đối tượng và sắc tức là vật chất thì là những cái đối tượng luôn luôn thay đổi biến biến đổi so if you want to do five so mentality may divide and four so materiality as a materiality, feeling, perception, formation, and consciousness. It is a, we call a five khanda, five aggregates. Nếu chúng ta phân chia theo năm uẩn thì chúng ta có uh, sắc thọ tưởng hành thức thì trong đó cái danh và sắc này nè chia thành hai hai danh hai cái đối tượng danh và sắc chia thành năm uẩn trong đó cái danh uẩn nó gồm có thọ tưởng hành và thức còn sắc là sắc if you want to do 12 uh, 12 ayatana I ear I ear nose tongue body five mm. Và nếu chúng ta muốn chia thành 12 nhóm, tức là 12 xứ, thì có 5 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân visible object in our body you can see. So sound, smell, taste, uh, tangible object, five. Altogether ten. Hmm. Và năm đối tượng của năm cái căn môn tức là năm giác quan này đó là à, cảnh sắc, à, à, cảnh thân, cảnh vị, à, cảnh khí và cảnh xúc. So next two is consciousness and dharma object đó là 10 còn cả hai cái còn lại đó chính là à, tâm và những cái đối tượng sắc à, pháp trần so if you reflect in this way it is a non delusion nếu chúng ta quán chiếu theo cái cách này thì đó là gọi là vô si if you want to do 18 yes have 18 dhatu elements nếu mà muốn làm chia thành 18 giới thì cũng có So, yeah, there is one man in my story. After retreat, going back to home. Hmm. Có một câu chuyện, có một cái anh ở, ở Myanmar sau cái khóa thiền thì anh trở về nhà. So he he went uh, at home uh, knock at the door, maybe staying in a room on to save in the uh, in a room or flat. And so knock at the door, wife asking inside, who are you? Nghe anh mới à, gõ cửa thì cái cô vợ ở bên trong nhà cũng mới hỏi à, ai đó anh là ai? So he said cha truyền say come and see thì cái ảnh mới nói là ra mà xem come and see because I don't want to say the, me or mine like that bởi vì anh không muốn nói là là tôi đây so in the same way if you, someone asks you who are you you may say come and see à, à, cho nên nếu mà ai hỏi bạn là bạn là ai thì bạn có thể nói hãy đến và thấy tới mà xem à, like that so every day in the world is impermanence uh, suffering non self như vậy uh, um. tất cả những thứ <clears throat> trên thế gian này thì nó đều là vô thường khổ và vô ngã so whoever occupy this is me or mine it is enough to have uh, sorrow, limitation, uh, à, like that. Nên bất ai chiếm cứ những cái thứ này và nói rằng đây là tôi, đây là của tôi, đây là linh hồn bản ngã tôi thì nó đủ để phát sinh ra rất là nhiều đau, sầu, bi, khổ, ưu não. So we cannot be stable, we cannot make it to be stable. So only uh, we can understand. Chúng ta không vững bền, chúng ta không thể khiến cho nó vững bền, chúng ta chỉ có thể hiểu nó mà thôi. So So Arahantasa have this kind of mind. Even in their life, they say, no attached to uh, no attached to the life, no longing for to the death. Uh, Only Mm. Only waiting in the time, uh, like uh, daily pay workers. Uh, daily pay workers are uh, not, not aim to finish the job, just uh, seeing the time to finish the day. Mm. bởi bởi vậy cho nên ừ, đối với những bậc a la hán thì ngay cả đối với đời sống của các ngài mà à, của cuộc đời của các ngài các ngài cũng không có dính mắc với nó à, cho nên có cái câu mà của các ngài a la hán hay tuyên bố à, là à, không sợ chết cũng không tham sống chỉ chờ tới thời như người làm công chờ ngày lãnh lương so these are the causes of uh, mindfulness So next one is uh, avoid uh, someone with no mindfulness. Associate one with mindfulness. Incline to get mindfulness. Và vậy là những cái điều thầy đã giảng liên quan đến chánh niệm tỉnh giác xong à, và những cái yếu tố mà để làm sinh khởi cái sự chánh niệm tỉnh giác này thì nó đó là có thêm là tránh xa những người thiếu chánh niệm ở gần với những người có chánh niệm và hướng đến cái việc có chánh niệm okay now five faculties are finished so we should stop our talk we went to interview như vậy chúng ta đã um, thầy đã giảng xong bài năm quyền tức là năm sức mạnh kiểm soát tâm à, bây giờ chúng ta sẽ qua phần trình pháp Yes, uh, Sarah, we have uh, some question uh, you prepared? So now we would like to share the screen. So the first question, um, dear Bante, I meditate every morning about one and a half hour to two hours. I have been practicing since June 21st, 2021 up till now. The results that I still have a, a lot of wandering thoughts. I see the light in the area in front of my face like smoke. I respectfully ask the master to guide me further. Thank you, Banta. Uh, just you should practice here on the touching points. So you should practice uh, on the breathing in the touching point, not touching point, breathing in the touching point. So you're trying to keep your mind longer and longer. So if you can keep your mind longer and longer, so later the light will appear, maybe in front of eye or somewhere else. So you still continue here. Later the light will be here. But for some people, even in beginning point, the light appear here if it is unified with the breath, if the breath is very subtle, you may shift on the light, but only here, not any other place. Maybe a little bit bigger, but uh, you don't pay attention. You pay attention only this point. As a main part, you may see something a little bit bigger, no problem, but you practice it here. So trying to keep in mind longer and longer, peacefully and comfortably. If so, you will improve. Yeah. Dạ. Ngài trả lời rằng à, bạn nên thực hành à, an trú tâm ở cái điểm xúc chạm nhưng mà hơi thở chứ không phải là là an trú trên cái điểm xúc chạm đó là mình phải an trú hơi thở ở ngay chỗ điểm xúc chạm hãy nhớ như vậy và giữ cho cái sự an trú của mình được lâu hơn à, tức là kéo dài nó ra à, khi mà bạn có thể à, tập trung hay là an trú trên hơi thở ở điểm xúc chạm lâu thì cái ánh sáng nó sẽ xuất hiện lúc đầu nó có thể xuất hiện ở quanh mặt à, thì lúc đó à, kệ nó tâm bạn vẫn tiếp tục an trú ở ừ, tại điểm xúc chạm tức là hơi thở trên điểm xúc chạm ở một số người á, thì cái ánh sáng nó xuất hiện ngay ở cái điểm xúc chạm luôn nhưng mà khi mà nó chưa có ổn định thì vẫn có vẫn tiếp tục tập trung trên hơi thở tại điểm xúc chạm đó lâu hơn cho đến khi ánh sáng ổn định và hòa làm một hay là hợp nhất với hơi thở tại xúc chạm mặc dù lúc đó có thể ánh sáng nó to hơn nó bằng cả gương mặt hay rộng lớn nhưng mà kệ nó ừ. quan trọng là nó vẫn tâm bạn vẫn an trú ngay điểm xúc chạm thôi và lúc đó bạn chuyển tâm qua ánh sáng và cũng an trú ngay cái vị trí điểm xúc chạm đó mà trên ánh sáng và giữ cho tâm ở đó được lâu hơn một cách bình an thoải mái nhẹ nhàng và cứ thế mà hành, kéo dài thời gian ra that's all Bante. Mm. The next one. Mm. câu hỏi của cô Diệu Minh. Dear Bante, I have heard that people who recite the Buddha name before passing away will be able to reborn in a peaceful realm, whether reciting according to Theravada tradition or the Mahayana tradition. I mean Amitabha Buddha. They may meet Maitreya Buddha in the future to continue practicing under better circumstances than they are now. Another opinion is that reciting the Buddha's name with the thought of re being reborn in the pure land realms is the mind of Loba combined with wrong view. However, I try reciting Amitabha Buddha to experience it. And I found that this state of mind is also quiet, can also generate light as with the object of recollection Buddha qualities in Theravada tradition. So can Mante please give me advice? because in my family there are many people who practice of reciting mm Amitabha Buddha in order to reborn in a peaceful place. <coughs> so any meditation can produce a good mind. So any meditation that the because of meditation uh, we mean only based on Buddha's teaching. So any meditation can do produce a good mind. So good mind can produce a good destination, good life. Um, the connection is something occurs. So I, could, I could not hear but the, the last sentence. So ah. we, we only uh, did the Buddha teaching something like that, right? Oh, so um, meditation can produce a good mind, but uh, meditation means uh, based on Buddha's teaching. Uh, yes. No, no mean other meditation. Ah. Uh, yes. the using in the world. So meditation is a good object, good practice, to produce a good mind. Good mind can produce a good life. Yes, ma'am. <coughs> um, ngài dạy rằng bất cứ cái loại thiền nào thì tập trung thì à, thì nó cũng tạo nên tâm tốt và nó đưa đến một đời sống tốt hơn à, và cái thiền mà chúng ta đang nói đây là nó là thiền à, do Đức Phật dạy. So meditation is uh, also mentally doing, not bodily uh, speech. Ờ, việc thành thiền thì nó là một cái hoạt động của tâm nó không phải là hoạt động của thân hay lời nói so Buddha is a, uh, uh, one of a quality one of a, uh, Buddha is a one of a meditation to practice và thiền niệm ân đức Phật là một trong những cái loại thiền mà để thực hành. Uh, there are many qualities of the Buddha or can say there are many names based on quality of the Buddha. Có thể nói có rất là nhiều tên uh, dựa trên cái ân đức của Đức Phật. But uh, uh, famous qualities are nine in the Theravada teaching. Itipiso Bhagava Arahant Sama Sambuddha like that nhưng nổi bật và thông thường hơn cả đó là có chính ân đức Phật mà trong truyền thống của Theravada hay ờ, đọc tụng đó là Itipiso Bhagawa vân vân. So uh, like such as a name uh, like like that, so Arahant, Sammasambuddha, or Buddha also one name. Mm. Như vậy cái ân đức A La Hán là trở thành một tên hay là ân đức Sama Sambuddha hay là cái chữ Buddha là Phật cũng trở thành một cái tên của ngài. So uh, the way of practicing is etp solvable. Uh, that Buddha, let's say that Buddha, because of this and that reason, he is arahant. So meaning is together with the reason, together with the meaning. For example, if you say arahant, arahant, like the, the wadi one, wadi for respect, wadi for donations, wadi for puja, like that. If you say Buddha, Buddha, who know everything or who know them, So usually based on meaning or together with the God's reason, you should recite, you should reflect. Và như vậy khi mà mình đọc Itipiso e Bhagava Arahant có nghĩa là à, bởi vì như thế cho nên ngài có danh hiệu là bậc Arahant à, bởi vì lý do gì đó bởi vì lý do này lý do khác mà ngài có danh hiệu là Arahant hoặc là bởi vì lý do đó cho nên ngài có danh hiệu là Samma Sambuddho tức là ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt vân vân thì khi chúng ta nói đến một cái tên của Đức Phật thì chúng ta liên hệ đến cái nguyên nhân hay lý do hay những cái ân đức của ngài mà nó nó trở thành cái tên đó. So it is because of good qualities, very good qualities. Presently, uh, you can be peaceful. Mainly, you will have a pity, joy. As a result, you can reborn a human and deva realm. Và bởi vì chúng ta quán chiếu trên những cái ân đức tốt ừ. đẹp những phẩm chất tốt đẹp đó của đức phật cho nên tâm của chúng ta phát sinh nhiều cái lộ tâm có cái tâm hỷ cái tâm lạc hoan hỷ và cái tâm này là tâm tốt thì nó sẽ cho ra cái kết quả là tái sinh ở cõi tốt như là cõi người hoặc cõi chư thiên. So pure about you said according to Pali Sotavasa. Uh, yeah, Sotavasa is like a uh, pure place or the place of pure people. It is a Brahma realm. So only noble person uh, can reborn in that destination. So to be noble person, uh, uh, we need to have a, like a concent- we need to have a concentration like a jhana. Also, uh, we need to practice uh, vipassana. còn nói về cái um, cõi um, cõi cực lạc so in um, in uh, Amitabha yeah, uh, later. Buddhism says okay yeah. um, thì khi ngài nói khi mà bạn nói về tái sanh cõi cực lạc tức là dịch tiếng Anh nó có cái chữ là pure land dream tức là cõi thanh tịnh thì cái cõi này á, à, trong cái khái niệm của Phật giáo Nguyên Thủy á, thì đó chính là Sudawasa là những cái cảnh giới của Phạm Thiên và nếu mà muốn đến những cái cảnh giới này á, thì mình có sự thực hành chana thiền chỉ chỉ định hoặc là um, thì thì sẽ tái sanh lên những cái cái cõi đó. If someone go to Sudawasa, will not come back to human realm. Mm. Uh, is it that uh, um, anagami? Also, uh, à, ah, eh, anagami. yeah, anagami, yeah, anagami person. No returner, only no pasan can go to there. Yes. After going in there, will not be back to human realm. Also cannot meet uh, Medea Buddha. Yes, và ừ. khi mà lại nói về cõi cực lạc đó, thì trong uh, khi mà dịch cho tiếng Anh là pure land là là cõi thanh tịnh á thì à, thì có cái cảnh ngũ tịnh cư thiên của chư thánh Anaham khi các ngài thực hành thiền vipassana đạt đến ờ, đạo quả thứ ba là quả vị Anaham cùng với um, thiền định thì khi chết các ngài sẽ tái sinh lên à, ngũ tịnh cư thiên này và khi mà một khi đã sinh lên ngũ tịnh cư thiên rồi thì không bao giờ các ngài trở lại cõi người nữa à, không có trở lại cõi chư thiên nữa à, và từ đó và các vị đó nhập niết bàn đắc a la hán và nhập niết bàn luôn thì như vậy không thể gặp được cái đức à, không không thể tái sinh để gặp được đức Phật Maitreya tức là đức Phật Di Lặc trong tương lai. So if you recite uh, Bodho Bodho, uh, uh, that I have said is uh, according to Theravada practice, uh, uh practice and uh, result. So if you recite like Bodho Bodho, uh, so this is what we have. the meaning is who know, who know the Dharma like that. So à, cho nên thầy đang giải thích trong cái truyền thống Theravada cái sự thực hành như thế nào và đưa đến cảnh giới nào thì khi mà bạn niệm Đức Phật Đức Phật à, tức là Buddha Buddha thì đây là một cái ân đức của ngài là người là vì mà biết đức, chứng ngộ giáo pháp thì đây là ân đức uh, Buddha. So Uh, I heard some people, Satyamuni. Uh, Satyamuni also we have. But uh, Mitabha, Mitabha is uh, we don't have. Buddha have. Mitabha is uh, we don't have in Bali usage. So that's it. it is uh, we don't know. <laughs> but yeah. Uh, for your mind reflection, although you are saying uh, Mitabha Buddha or Buddha or uh, what you are thinking, what you are understanding about the Buddha is maybe okay <laughs> because you may have heard Buddha's qualities. Uh, although you are reciting Amida Buddha, Amida Buddha, but uh, uh, you are thinking it's uh, one of the Buddha quality, maybe. If so, you can have a, a peaceful mind, some Buddha nosity can be. Và um, tôi cũng có nghe mọi người niệm là Sakya Muni Buddha tức là nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thì cái này cũng được tức là niệm cũng đúng trong truyền thống của theravada à, nhưng mà trong truyền thống theravada thì không có niệm amitabha không có niệm a di đà phật thì do vậy chúng tôi không biết à, nhưng mà khi mà bạn niệm cái chữ liên quan đến đức phật á, thì bạn có thể là tâm bạn đã hiểu một vài cái ân đức của Đức Phật rồi khi bạn niệm như vậy bạn hướng tới một vài cái ân đức của ngài rồi cho nên bạn có cái sự an lạc cái sự um, thanh tịnh và do vậy hỷ lạc phát sanh thì cũng có thể có ánh sáng à, do tâm bạn là chính mm. So that's all for this question. Okay, that's all. I think enough. Mm. Yes, my name. So we go next one. Mm. Dear Venerable Sir, we respectfully ask you to explain to us the meaning of following two scriptures in Anguttara Nikaya 1, uh, number 5, Panihita Chak what mm-hmm. oh. Okay, okay. So. Um, okay, that's why I want to explain because uh, you have sent this one. Yes. So the saying <coughs> return to the inherent luminous nature of the mind is that the direction that the Buddha called the wise attention leading to peaceful nature of nirvana. Is that the Buddha teaching? Yeah. so I, I will explain that teaching. So mean is a this chaita is a, uh, like a luminous or uh, bright uh, because of guest uh, um, mm, uh, gets uh, like a darkness. It is uh, like a become dirty, something like that. So because English proper word and eh? don't know blame blame. So uh, chains. So only maybe easy words like unclean, unclean or like uh, dust, dust. Oh, okay. Means uh, uh, the mind is luminous. Originally means uh, refer to Bowen mind Boingam mind. Boingam mind is like our sleeping mind. So sleeping mind is a, uh, it is a luminous, pure. Pure means uh, no have a greed, no have anger. It is just a Rosetta mind. So because of not having anger, delusion, those evil factors, unwholesome factors, it is called Pavasra, luminous. Because uh, this is a mentality, so uh, uh, mentality normally not have a color, not have a form. Because of not having greed, anger, etc. Uh, so it is, a, can say, pure or luminous. Hmm. So Agandhuka Upaginese is uh, because of like a guest, uh, our mind become dadi. It, it means that if we don't train the mind, so after I wake up, we may have anger, we may have a greed. If so, it has become dadi. So normally our minds are like that. When we are not wake up, it is sleep. But when God, even now waking, uh, between uh, cognitive consciousness, occasionally we have a bowing God, sleeping mind, or rather wake up, sleeping mind, wake up. In this way going on. But a sleeping in time, it a very long time sleeping. So those kind of mind is bowing God. Let's say sleeping mind. Sleeping mind is pure. Why you say pure? Uh, luminous. Why you say luminous and pure? Because of no greed and no anger like that. But uh, if we don't train our mind, uh, because of guest, guest means uh, something occasionally coming in our mind. So it is a greed, anger. So at that time, uh, become dirty. Uh, so That that is meaning. Mm. Yeah, yes, Bande. Rồi ngài giải thích cho câu hỏi này như sau là hmm. khi mà Đức Phật nói cái câu này thì ngài nói là ồ ờ, bản chất vốn có ờ, của tâm là chói sáng à, thanh tịnh thì ý ngài muốn nói đó là cái tâm ba quan ga hay là luồng tâm hộ kiếp đây là một cái loại tâm quả từ khi chúng ta sinh ra nó là cái luồng tâm mà duy trì kiếp sống à, và nó sinh khởi khi chúng ta ngủ rất là sâu hay chúng ta có thể gọi cái tâm này là tâm ngủ sâu thì khi mà um, chúng ta ngủ sâu á thì uh, không có tham sân si cho nên cái nó là cái cái bản chất của cái loại tâm này là tâm quả nó chói sáng nó thanh tịnh à, nhưng mà khi chúng ta thức dậy á, nếu chúng ta không tu tập thì chúng ta bị ô nhiễm bởi tham sân si mạng nghi vân vân những cái tâm bất thiện thì tâm nó trở thành bị u tối hay bị ô nhiễm bị vẫn đục và nói về tâm á, thì ba quan ga hay là luồng tâm hộ kiếp là nó thuộc về danh nó là nó là thuộc về tâm thức nó không phải là vật chất cho nên nó không có màu sắc không có hình dáng và như vậy nó chỉ có thể nói rằng khi nó không có tham sân si tức là những ô nhiễm phiền não á, thì nó được trong sáng trong sạch chói sáng còn khi mà không có sự tu tập bị ô nhiễm bởi tham sân si vân vân thì nó trở nên um, vẫn đục mờ tối bởi những cái tâm sợ kia do vậy à, cái tâm mà Đức Phật muốn nói đến đây á, là bản chất của cái tâm ba quan ga nó là tâm quả và nó sinh khởi khi mà mình ngủ sâu hoặc là ngay cả khi thức đây giữa những cái tiến trình nhận thức giữa những cái sắc na tâm nó có những cái tâm ba quan ga sinh khởi liên tục thì đây cũng là cái tâm quả và bản chất của nó là như vậy đây là ý nghĩa của câu này that's all okay that's all The next one Gu Phương Nguyễn. Dear Venerable Sir, I have heard you talk about the levels of merit when making offerings to ordained people, but I don't know what it's like to make offering to ordinary people. For example, taking care of a person who is addicted to gambling, neglecting himself, and not taking care of himself if I took care that kind of people, would it be having merit or having that karma together with them? Would my help to those people support their reliance on others and their ignorance to increase more? And if it is so, how much this bad karma affect back on me? Thank you, Bhante. So and if you offer oh, someone bad, so just uh, you, you offer oh, to be okay his life, no supporting to be bad. If so, okay, you can get a kusala. So also you need to offer suitable things, suitable food. Uh, so like I should wear clothing. So it is not encouraging to be bad, just to be okay. It is okay, you can have a good karma, not a bad karma. But if you are supporting to be bad, offering like uh, drugs, uh, bad things, it can be bad karma. <clears throat> so yeah, as a bad people, and the quality of donor is uh, quality of receiver is low. Uh, only you may dependent on your knowledge, uh, your quality, not receiver's quality. Receiver's quality is low, but anyway, it is a good karma can have a good result. Uh, because of your compassion, uh, if it can have a good quality, not because of receiver's quality. Ngài trả lời như sau. À, nếu mà chúng ta họ uh, cúng dường hay là hỗ trợ cho tặng à, gì là chăm sóc phục vụ để cho cái đời sống của người đó được tồn tại à, thì nó nó ok nó ổn còn nếu mà chúng ta à, hỗ trợ phục vụ để cho người đó à, trở nên xấu hơn thì cái điều đó là không tốt ví dụ như chúng ta phải à, hỗ trợ chăm sóc họ những cung cấp cho họ những cái vật dụng để cuộc đời của họ nó không quá tệ hơn kiểu như là sống còn ví dụ như thức ăn nè quần áo nè để mà mà mà sống thì như vậy thì là ổn nhưng nếu chúng ta hỗ trợ ừ, cúng à, cho tặng bố thí cho họ những cái như là à, thuốc nghiện rồi đó thì như vậy thì chúng ta mới bị bị nghiệp xấu do vậy mà thầy trả lời cái việc mà bố thí cho cái người phàm á, người à, không có giới hạnh á, thì cái quả nó rất là thấp do vậy mình không thể nào dựa trên cái cái cái chất lượng phẩm chất nơi bản thân họ được mà mình phải dựa trên cái sự hiểu biết và phẩm chất của chính mình của người thí á thì nếu mà mình có sự hiểu biết tốt nếu mình có cái phẩm chất tốt mình có cái tâm từ mình hiểu biết cái việc mình đang làm thì nó cũng sẽ cho cái kết quả tốt um, dear venerable sir can Bante explain uh, please the meaning and merit gained from offering green wasa rope offering katina ropes and the way to offer it in order to get the highest merit If my deported family's members or relatives were in one of the four woeful swarms, and they were not born as a type of beta who can, sorry, who cannot, uh, sorry, wrong type, who cannot receive merit share by relatives, would they be able to rejoice, receive merit, being share, and reborn in happy realms or not? Every day, if a meditator takes refugees in the triple gems, observes, precepts, meditates, listens to the Dhamma, and sharing the merit to his or her departed relative, if those relatives are in the four woeful dreams and are not that kind of beta, will the action of sharing merit of this meditator help those departed relatives? Uh, can you uh, please explain to me to understand more? Thank you, Bante. Mm. Numeric gains uh, oh, from offering rainwater, oh, offering katina robes. <coughs> uh, rainwater robes, offering katina robes. Uh, yeah, it is. Uh, both are offering into the their do their sangha. Because of offering into the sangha, so as a receiver, it is the same uh, co-receiver you can get by offering wasa robes, uh, katina robes. Mm. Ngài trả lời về cái y 80 và y katina bởi vì đối tượng nhận là chư tăng, cùng là chư tăng, à, cho nên là cái kết quả nó là là như nhau. Yes, mình. So uh, à, not only the Katina robes, uh, à, some Katina robes are just uh, receiver can get robes also can can be free from some some rules. So it can help some linear rule for the bhikkhus. Hmm. Riêng cái Ekatina khi mà người thí chủ cúng cho chư tăng thì khi chư tăng nhận được rồi thì con con con có thể được uh, miễn trừ một số điều giới luật. So not much different. Uh, those are all are, all are good. Uh, so high, higher merits. Hmm. À, nó không có cái sự chênh lệch nhau nhiều giữa hai cái loại cúng dường này bởi vì đây là những cái loại cúng dường cao thượng đến cái đối tượng cúng dường cao thượng. So the way to offer is uh, I'm talking down a talk uh, maybe also you are you also joining. yeah, yeah. So <laughs> because of many ways, yes, we're not finished. Yes, Okay. À, còn cái cách mà cúng dường để có phước báo thù thắng nhất á, thì ngài đang giảng cái luật mà giảng là Ná Parami ở bên cái Zoom của Singapore đó có lẽ là cái người mà hỏi này cũng đang theo dõi bởi vì nó có rất là nhiều cách và nó cũng rất là dài và thầy cũng chưa nói hết nữa thì có thể theo dõi bên cái những cái loạt bài giảng đó ha. So about the sharing marriage, normally if we cannot know someone is sharing, we cannot get. If we know, uh, if we rejoice, we can get uh, even we can, can get some merit. But beta can produce immediate result. If it, that you see in a woeful state, so they will not know. Uh, so if so, they, they cannot get, although we share. So only you, we may think in this way. So before death, we uh, if we can do it is better <laughs> um, ngài nói rằng đối với việc mà chi phước á, uh, thì khi mà ngay cả chúng ta đây là loài người nè khi chúng ta được chia phước được nghe thì uh, chúng ta cũng hoan hỷ tùy hỷ và chúng ta cũng có một số cái lợi ích lợi ích từ cái việc phát sinh uh, thiện tâm à, nhưng mà nếu chúng ta không nghe thì chúng ta không có biết biết không nghe thì nó cũng không có lợi ích gì ờ, còn đối với ngạ quỷ á, beta á, thì khi mà họ nghe á, người thân chi phước và họ tùy hỷ thì cái kết quả nó đến ngay lập tức đối với họ còn đối với những chúng sanh ở những cái cõi khác như là cô nói ở đây á, bốn cõi khổ thì nếu mà họ không biết không nghe thì nó cũng không có có lợi ích hay là không có cái kết quả gì yeah if we uh, we have uh, as a uh, children's duty, son and daughter's duty, have a, if a mother and father pass away, need to share merit by doing kusala. Have this responsibility. Also, also, we may not know where they reborn, so we have this responsibility. We should do, but we should not miss too much. Uh, so everyone is uh, all our relatives in the long samsara. <laughs> so some are maybe in the theta are our relatives. Và chúng ta nên chia phước cho người thân trước khi họ chết thì tốt hơn. À, và đối với cha mẹ khi mà ừ, cha mẹ mình mất đi á, thì là cái nghĩa vụ hay cái phận sự của những người con người cháu á, là làm phước thiện và chia phước hồi hướng đến cha mẹ à, mặc dù là mình không biết rằng họ có nhận được hay không hay họ đang ở đâu nhưng mà mình cũng nên làm và đây là một cái nghĩa vụ bổn phận tuy nhiên mà mình không nên nhớ uh, nhớ nhung họ nhiều quá à, mình chỉ làm những cái phước thiện và chi phước đến họ mà thôi và, và chúng ta có rất là nhiều bà con thân quyến tất cả là bà con thân quý của ta ngay à, bởi vì trong cái dòng luân hồi nó dài bất tận này thì thì à, đã rất là lâu rồi thì cái chúng sanh mà là thân quý của ta rất là nhiều và họ cũng đang ở rất là nhiều ở trong cõi giới beta ngạ quỷ ừ. The next question. Um, I I am on the path to practice. I've only just approached breathing meditation for a short time. I haven't been told by my friends that I should study Dharma and practice meditation at the same time. But when I go into Dharma study, I don't know where to start in order to supplement my practice. And please guide me about the fundamental of Dharma study. Uh, so usually may do with books. If I have a good teacher um, focusing you, it is a, it is a good, but uh, most of people may not have. So I may guide some books. Uh, for example, uh, like a Chronicle Buddha, uh, it's uh, already good uh, to read. So if you are English speaker. Hmm. Um, this version have uh, in Vietnamese already, one day. Uh, uh, uh. so it is good to read. Uh. Nghe nói rằng um, đối với pháp học cơ bản á, thì nếu mà có một vị thầy giỏi và hướng dẫn thì tốt nhưng mà hầu như mọi người có thì nên bắt đầu học với sách vở với sách tự học với sách thì thầy có thể đề nghị một số cuốn sách như là cuốn Đại Phật sử Chronicle of the Buddha thì à, cái cuốn này à, thì đã được dịch ra tiếng Việt rồi ha có 6 cuốn và cái đây là cái bộ sách rất là đáng để đọc để học Uh, next one is like Jataka stories. especially for the young ones, because the Jataka story has a different lives, like uh, king, ministers, farmers, traders. Uh, so Borisada, uh, how to stay in those lives. So you the, go good to read. If uh, you if you have a good good translation. Maybe may have in Vietnamese. Yes, hmm. Và cái cuốn thứ hai đó là Chataka, đó là nằm trong tạng kinh, kinh tiểu bộ là tức là bộ truyện tiền thân Đức Phật ấy. Đặc biệt đối với những người trẻ thì cái này rất là thích hợp bởi vì trong Chataka này dạy rất là nhiều những cái cuộc sống khác nhau, tức là Đức Bồ Tát khi mà ngài chưa thành Phật ngài bộ bổ ba la mật á ngài đã sống qua nhiều kiếp sống khác nhau có lúc ngài làm vua có lúc ngài làm thương nhân hay có lúc người làm ờ, người thợ hay người à, này nói chung rất là nhiều cái cuộc đời khác nhau và mình có thể học hỏi được có những cái cái câu chuyện như thế The next one is you should learn in Burma, maybe from some teacher. Oh. Mm và tiếp theo là bạn nên học vi diệu pháp có thể là học từ một vị thầy nào đó ok uh, that's all okay, that's all. Ừ. À, chúng ta đã hết cái phần câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn rồi Có, có vẻ thầy vẫn à, còn muốn cho hỏi là ừ. xin hỏi ai có muốn hỏi trực tiếp thì xin mời giơ tay ạ. À. So would Bante allow them to ask directly? Can. À, mình ngài ngài cho hỏi trực tiếp còn thời gian xin mời mọi người ạ. Xin mời đại chúng ờ, đặt câu hỏi trực tiếp. Um, on the chat box, may I read and translate? Um, and then I practice uh, two, two, three section per day. uh, one session about one and a half hour to two and a half hours. After one hour meditating, uh, the breath become very subtle, light, and I can see clearly the touching point that I place the mind on it. And there is light and the choice, the pity arise. But sometimes when I it was focusing on the breath and at the time the light still very shining. Uh, I suddenly feel difficult in breathing. Uh, I have to breathe deeply in order to have enough oxygen and feel comfortable. Uh, uh, so at the time, the subtle breaths uh, were disturbed and become cross again the, the heart beat faster and stronger. I don't know why I was in difficult to breathe and uh, <coughs> how to, to solve this problem. Uh-huh. Maybe you are worrying about the oxygen. <laughs> so just uh, you, should, you should practice peacefully. Uh, as long as you are peaceful, it is okay. No need to worry about the oxygen. Just peacefully stay there with the perception of breathing. Hmm. Nghe nói có lẽ là bạn đang bị lo lắng về việc thiếu oxy, nhưng mà không sao hết, bạn cứ ê, thực hành một cách thoải mái, an lạc, miễn là bạn thực hành thoải mái, an lạc là ổn rồi, không có việc gì phải lo lắng về cái việc mà thở thiếu oxy hay gì cả. So only two things. Eh, you may practice on the breathing. You may practice on the light in that place. Như vậy có hai thứ cần thực hành ở đây đó là cái hơi thở và cái ánh sáng mà thôi. Mm. Rồi xin mời. Còn ai nữa không ạ? À? um, câu hỏi của Nguyễn Anh Hoàng um, Venerable Sir à, câu hỏi sẵn câu hỏi tu tập làm thế nào để đến cõi trời đạo lợi sư chưa trả lời chưa trả lời chưa rõ ý này Ủa, cái câu hỏi câu trả lời về đến đạo lợi đâu có thấy đâu ta ở đâu vậy à So he said, um, he asked, uh, he ever asked about how to practice in order to reborn in the Tawatimsa realm, but they haven't answered clearly about this question. But I said I didn't see that question, and I didn't mention to Bante. So there is a one one soda. <clears throat> so Dubidewa must say truth uh, must give if someone asking even a little bit. Uh, not to have anger. Mm. That's all. Mm, yeah, do we do we do this is something special concept. By doing it or not, uh, sila must be. Uh, important than the five precepts must we, must we have. Yes, mm. Nghe nói rằng để mà tái sinh lên cung trời đau lợi á, thì căn bản cần phải ít nhất năm giới à, trong sạch. Thứ hai là dường bố thí và có một số cái phẩm chất đặc biệt khác à, như là phải chân thật phải nói thật và rất là chân thật và và không có ừ, sinh khởi nhiều cái tâm không có sinh khởi sân hận à, tức giận một cách dễ dàng dù cho bị nói bị này kia rất là nhiều nhưng cũng không có sinh khởi cái sân hận tức giận thì đây là những cái phẩm chất đặc biệt để tái sinh đau lợi another question um, venerable sir just now Bante uh, talked about the sleeping mind Uh, the deep sleep in mind. There is no loba dosa and moha. Uh, so is it the uh, upekamai? It just uh, can be upeka, can be somnasa as a human, have two ways. So it is a result mind, very quiet, hmm. quietly supporting the body. và đối với câu hỏi có phải cái tâm ngủ sâu không có tham sân si là tâm xã không thì ngài nói nó có thể là có thọ xã hoặc là có thọ hỷ bởi vì nó là cái tâm à, quả à, cho nên nó rất là yên tĩnh à, cái này nó liên quan đến vi diệu pháp đó, ha? nếu mà ai học vi diệu pháp thì sẽ hiểu rõ It is called the Boinga. Boinga means the Boa Inga. So the cause of life. So as long as you have a sleeping in mind, means no you die. <laughs> will continue in the morning will wake up. <laughs> và nó được gọi là cái tâm bà quan ga bà quan ga có hai chữ ghép lại đó là bà qua và ăn ga nó là nghĩa là đó là nguồn của sự sống nó nghĩa là nếu mà bạn còn cái tâm này có nghĩa là bạn còn sống cái đời này nó là ngủ sâu à, tức là nó có cái tâm này để duy trì à, mai bạn thức dậy bạn vẫn còn sống tiếp chưa chết that's the only the cause of life uh, nothing else uh, no no kusala no akusala like that nothing action no action Hmm. nothing active means no kusala no akusala no good and bad just uh, only the cause of life nó là nguồn hay là nguyên nhân hay là của sự sống à, cho nên nó không phải là cái tâm năng động không phải là tâm thiện hay không phải là tâm bất thiện nó chỉ là cái tâm để duy trì sự sống mà thôi okay huh? so there is uh, uh, one another question related to Tawatimsa he he asks more that when uh, so which kind of uh, death moment might can uh, be caused to reborn in Tawatipsa? So usually many kinds of kusala, wholesome deeds, if appear in the near death. So if you make a, you make a wish, so it can be Tawatipsa. <clears throat> like a dana or sila like that hmm. À câu hỏi à, là làm khi tăng cần tự thế nào để lên khỏi trời này à thì ngài nói thì rất là nhiều loại tâm à, thiện lúc cần tự có thể cho quả nhưng mà mình phải ước nguyện ha những cái tâm thiện liên hệ đến cúng dường hay là giữ giới và cùng với ước nguyện thì sẽ cho quả lên cõi trời most of people when they practice the Buddha product quality ừ. ừ. và ừ, một số người một số cái tâm mạnh mẽ của thiền dục giới như là tâm niệm ăn đức phật cũng có thể cho quả lên cõi này bạn dạ? nghe đặng này hỏi về cái tâm xã này nếu có tính niệm tỉnh giác thì có phải là tâm giải thoát không còn như không có chánh niệm tỉnh giác thì vẫn là tâm suy tức là bạn này không chưa học với diệu pháp cho nên hiểu rõ lời của thầy lắm ha. So this person still asks about Vapangamai, so she may not uh, understand about Abhidhamma, so she still asks uh, this kind of Ubikamai, if there is no um, no amoha sambhajanya, so is it the uh, um, liberation mind? Uh, if this is no a moha sampajanya, so is it still a, uh, a uh, moha mind, isn't it? Uh, moha mind is uh, moha mind is uh, producing bad things. Uh, so when it is awakened, uh, but uh, knowing cause and effect. So whoever do bad deeds, uh, moha included. This one is no good, no bad, just wasting in the time. You can say wasting in the time. No, no you, nothing useful producing, mm. but also not, nothing good, nothing bad. Hmm. <laughs> Um, khi các ngài nói thêm về cái tâm ba quan ga để trả lời câu hỏi này á cái tâm ba quan ga này là một loại tâm quả nó không phải là tâm xấu cũng không phải tâm tốt bản chất nó là một loại tâm à, và nó chỉ là là là là giống như là vô giống như là phí thời gian vậy thôi à, còn cái tâm si á tâm si là một cái tâm bất thiện thì nó sẽ có Ờ, nhân và có quả nó sẽ cho ra một cái quả khác còn bản chất của cái tâm bao quan ga nó đã là một tâm quả rồi cho nên nó không có uh, tốt và xấu tức là ờ. nó là tâm vô ký à. rồi còn uh, người mới muốn hỏi về cách niệm hơi thở thì có thể coi trên cái kênh youtube của ngài cái bài giảng đầu tiên à, có niệm hơi thở ngài dạy rất là kỹ về niệm hơi thở ha cái bạn Trang Hana này nè so this one uh, lady she's a newcomer she uh, want to ask about uh, anapanasati so I told her to to watch again uh, the YouTube uh, on YouTube your first teaching first mm-hmm. um, Dhamma talk. So that's all, and there is no more questions. Okay. So we're Sam Uh, we will make a wish. Yeah. À, ờ, chúng ta Nidame Bonyam Nidame Bonyam Nibbanasa Nibbanasa Pachayo Pachayo Hodu Hodu Mama Bonya Bhagam Mama Bonya Bhagam Tava Sadanam Tava Sadanam Bhaje Rachelis. Esabel. Esabel. Esamam. Esamam. Punyabhagam. Punyabhagam. Avandu. Avandu. Avandu. Avandu. Avandu.